رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة اعلم أن التقوى جنة يسعى ثمن الجنة رب العرش عظيم المنة جعل التقوى حبل رضا تقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان قد حفت برضا الرحمن إذ قرنت بمراضي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Uistinu sva slava i hvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je njemu dželle dželaluhu slava i hvala onolika kolika je njegova subhanahu wa ta'ala veličina i koliko samo njemu uzvišenom doliko je Njemu, subhanahu wa ta'ala, mi se zahvaljujemo, samo od njega, djelile djelaluhu, pomoći tražimo. Samo njega, Allaha, subhanahu wa ta'ala, molimo za oprost naših grijeha, njega, subhanahu wa ta'ala, jedinog molimo za uputu. Kajemo mu se za naše grijehe i utječemo mu se od zla naših duša i zlih naših dijela. Koga Allah, djelile šanuhu, uputi na pravi put, nikoga ne može u zabludu i stramputicu odvesti, ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravi put izvesti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Allahov rob i Allahov poslanik. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih budu slijedili u dobro. U istinu je najbolji govor Allahu subhanahu wa ta'ala govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa salam, najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Postojanost u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, ustrajnost u izvršavanju Allahu subhanahu wa ta'ala propisa i klonjenju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, strpljenje u pokornosti samo Allahu subhanahu wa ta'ala, pridržavanje za njegovu subhanahu wa ta'ala uputu, ustrajnost na bogobojaznosti, slijedjenje pravog puta, sve do susreta s Allahom Đalešanuhu, neophodna je stvar za svakog muslimana i svaku muslimanku, koji žele Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, njegovu milost i njegov prostrani džennet. Danas, kada je iman, vjerovanje muslimana i te kako oslabilo, kada su muslimani posustali u pridržavanju za Kur'an i sunnet, jedinu lađu koja vodi do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, kada su grijesi između muslimanskih sinova učestali i postali normalni, potrebno je govoriti o postojanosti i ustrajnosti na Allahovom putu kako bi se vjerovanje muslimana popravilo, pridržavanje za Kur'an i sunnet povećalo i pojačalo, a grijesi smanjili. Danas, kada su iskušenja postala česta i ogromna, čini nam se neprebrodiva kada su smutnje u muslimanske redove počele dolaziti sa svih strana kada je ispoljavanje i zadovoljavanje svojih strasti i činjenje poroka olakšano i omogućeno na svakom koraku, kojih nisu sačuvani ni mladi, ni stari, ni muškarci, ni žene, ni bogati, ni siromašni, potrebno je govoriti o postojanosti i ustrajnosti na Allahovom putu, u Allahovoj priznatoj vjeri Islamu, kako bi insan shvatio da je Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, sreća na dunjaluku i uspjeh na ahiretu samo u pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru da je ovaj dunjaluk na kome živimo ništavan, bezvrijedan u poređenju s vječnošću. Vječnošću koja će se provoditi ili u Allahovom zadovoljstvu, u njegovim subhanahu wa ta'ala prostranim džennetima, prelijepim vrtovima, mirisnim bašćama, pitkim rijekama, sa svojim porodicama ili vječnošću koja će se provoditi u Allahovoj srđbi, užarenoj vatri, uzavreloj i ključaloj vodi. Potrebno je govoriti o ustrajnosti u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri kako bi insan shvatio prezrenost dunjaluka i vrijednost ahireta. Danas kada je Islam ponovo postao garib, postao usamljen stranac, tuđinac, kada se broj pomagača i zaštitnika Allahove vjere smanjio, a broj Allahovi neprijatelja, nevjernika i munafika iz muslimanskih redova povećao, potrebno je govoriti o postojanosti i ustrajnosti na Allahovom putu, jer u istinu postojanost i čvrstina na Allahovom putu odgajaju i čiste duše, čiste srca i postiču ih na bogobojaznost i pokornost. Allahu Jalla Jalaluhu. أهلا وسهلا شرفونا حبابينا أهلا وسهلا شرفونا أحبها بهينا أهلا وسهلا شرفونا وثلاثة واثنين واربعة تسعة وظلك يا شعب القصيم بفعل الخير اسعى يابا اثنين وثلاثة واربعة تسعة غيرناهم وظلك يا شعب القصيم بفعل الخير اسعى واللي يبغضك ريتو تجي هيج لسعة ما يبرى منها ليوم الحساب الميجنة ويا ميجنة ويا ميجنة إن شاء الله بيكونوا الحاضرين أحبابينا إن شاء الله بيكونوا Danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu progovoriti nekoliko riječi o postojanosti u pridržavanju za pravac put Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam. Riječ menheđ u arapskom jeziku ima mnogo značenja. Nas interesuje jedno značenje, a ono je jasan, lahak, prokrčen, utrt, ravan put. Na osnovu ovog jezičkog značenja možemo dati i šerijatsko značenje riječi menheđ i ono glasi Menheđ je jasan i ispravan put kojeg slijedi i kojeg se pridržava musliman u svome vjerovanju, u svojim ibadetima, u svome poslovanju i komuniciranju s drugima, u svome ponašanju, svome odgoju i svemu što je vezano za šerijat. Taj jasan i ispravan put kojeg je vjernik obavezan slijediti u svome životu jeste isti put kojim je hodio, kojeg je slijedio i pridržavao ga se Allahu poslanik alihi salatu wasalam, njegovi plemeniti ashabi, posle njih tabini i svi ispravni učenjaci. Taj pravac i put jeste put kojim je Allah subhanahu wa ta'ala jedino zadovoljan i kojeg je on subhanahu wa ta'ala odabrao i naredio ovom ummetu, ovom narodu da ga slijedi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا Onoga koji se suprostavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahnem, a užasno je on boravište. Komentatori Kur'ana, komentarišući ove riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kažu Dakle, onaj ko se odvoji i okrene od puta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam nakon što mu je jasno predočen okrene se od jedinog ispravnog puta, puta iskrenih vjernika, jedinog puta koji vodi do zadovoljstva gospodara svjetova Allaha subhanahu wa ta'ala, pustit ćemo ga da čini šta hoće, prepustit ćemo ga onome što je izabrao, a nije izabrao ništa drugo do zabludu i poniženje, čiji je završetak užasna patnja na sudnjem danu. قلبي لا تزيد الملام واقرا عن دنيا السلام قلبي لا تزيد الملا واقرا عن دنيا السلام قلبي لا تزيد الملا واقرا عن الدنيا السلام لك صارت النخوة أحلام وانطوت بالنسيان صارت النخوة أحلام وانطوت بالنسيان الماني الماني الماني هب الهوى ورماني علماني الماني الماني هب الهوى وريماني شعال قلبي بالنار ورحنا ما برداني شعال قلبي بالنار ورحنا ما برداني يا أهل بريدة ما انساكم رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله أعلم والزم تقوى الله زادك من مرضاة الله في الأخرى سعدا تلقى اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة اعلم أن التقوى جنة يسعى ثمن الجنة رب العرش عظيم المنة جعل التقوى حبل رضا التقوى عز وأمان يرعى صدق الإيمان التقوى عز وأمان يرعى قد حفت برضا الرحمن إذ قرنت بمراض الله أعلم والزم تقوى الله زادك من مرضاة الله في الأخرى سعدا تلقى بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيام Svoj put Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio je sljedećim riječima kada kaže u hadisu koga bilježi Abu Davud alejhi rahmetullah kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prethodni narodi podijelili se na 71 ili 72 skupine a moj narod će se podijeliti na 73 skupine sve će u vatru osim jedne upitan je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam za tu skupinu, skupinu koja će se spasti vatre, pa je odgovorio ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi, dok je u drugom predanju rekao zajednica. Ona skupina koja će biti spašena jeste džemat, jeste zajednica. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u ovom presravljujućem hadisu, hadisu od kojeg se vjerniku ledi krv u venama, od kojeg se koža ježi, hadisu koji govori o podjeli islamskog ummeta, Allahu poslanik alihi salatu slam ukazuje i pojašnjava kako da se spasimo ove podjele, kako da se spasimo razilaženja. Podjela je neminovna, razilaženje je neizbježno jer njegove alihi salatu wasalam poslanikove riječi su istina. Ali kako da se vjernik sačuva uticaja tog razilaženja i podjele? Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, uspješna skupina ta jedina skupina koja će se sačuvati vatre džehennema jeste ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Ono na čemu je bio Allahu poslanik alihi salatu islam za svoga života i ko još i njegovi ashabi poslije njegove smrti. Danas sve jedna skupina muslimana tvrdi za sebe da slijedi Kur'an i sunnet. Međutim, Kur'an i sunnet razumijevaju i podvrgavaju ih svojim prohtjevima, svojim strastima. Ukoliko se Kur'an i sunnet slaže s njihovim razumom, prihvataju dotične kur'anske hadijske tekstove. U suprotnom, rade po svojim razumima. Ovo je jedna od osnovnih odlika uspješne skupine Ahli sunneta val džamata, razumijevanje Kur'ana i sunneta onako kako su ih razumijevali ashabi Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Oni, ashabi, najbolji narod, najbolja generacija poslije smrti Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, jesu dakle ashabi. Kao što nam je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i rekao, najbolja generacija jeste ona generacija u kojoj sam poslan, u kojoj sam se pojavio, zatim ona koja nju slijedi, a zatim ona koja nju slijedi. Ashabi Allahov poslanika alaihi salatu wasalam najznaniji su ljudi o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Najbolje su poznavali značenje Allahovi dželešanuhu riječi i riječi njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Najviše i najpotpunije su slijedili Allahu subhanahu wa ta'ala uputu. Najviše su je držali se i pridržavali. Kur'an je objavljen na njihovom jeziku. Svjedočili su objavi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Ukoliko bi im nešto bilo nejasno, Allahov poslanik alihi salatu wasalam otklanjao bi im te nejasnoće. Nije bilo dobra, a da Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije ukazao svojim ashabima na to dobro i postaknuo ih na njega i nije bilo zla, a da ih Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije upozorio na njega. Kao što kaže Ebu Dhr, radi Allahu an, umro je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a nije bilo ptice na nebesima, da se kreće, da nas Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije obavijestio o njoj. Umro je Allahov poslanik alihi salatu wasalam i bio zadovoljan svojim ashabima. U njihovo vrijeme nije se pojavila novotarija. Strastima i prohtjevima nije bilo mjesta. Zato je jedino njihov put, put kojim su oni hodili, pravac kojim su bili usmjereni, jedini ispravan put i pravac svaki drugi put, svaki drugi pravac nije ništa drugo do zabluda i propast. التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان قد حفت برضا الرحمن إذ قرنت بمراض الله زادك من مرضاة الله في الأخرى سعدا تلقى بلباس والعريان بئيس الحال إذ لم يغن بتقوى الله التقوى حصن الأطهار وعليها يرقى الأبرار التقوى حصن الأطهار وعليها يرقى الأبرار والإحسان من الأخيار يرفعهم بجنان الله من مرضاة الله في الأخرى سعدا تلقى يا بارئنا من نشأتنا ومراقبنا في محنتنا يا بارئنا شدنا ما في محنتنا ابدا صل على أسوتنا خير الرسل ومن والاه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله امرئ أخلص في أدائه نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل Hudejfe ibn Ljeman, radijallahu ta'alan, rekao je savjetujući učenjake Kur'ana i sunneta, Bojte se Allaha o skupino Hafiza, o skupino Qari'a. Prihvatite se puta onih koji su bili prije vas. Tako mi Allaha, ukoliko ustrajete na njemu, preduhriti ćete, preteći ćete mnoge u dobro. Otići ćete ispred drugih daleko u dobro. A ukoliko ostavite put onih prije vas, i skrenete lijevo ili desno, otići ćete u jasnu zabludu. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, ako neko od vas bude želio da se povede za drugim, da slijedi drugog, onda neka slijedi onoga koji je već umro, jer živi nije siguran od iskušenja, nije siguran da se neće promijeniti, a ti koji treba da se slijede jesu ashabi Allahov poslanika alihi salatu wasalam. To su ljudi najčišćih prsa, najznaniji i oni koji su najmanje pretjerivali u vjeri. To je narod kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao za drugove svoga poslanika, oni koje je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao za utemeljivače i nosioce njegove vjere. Zato poštujte njihovo pravo i držite se njihovog puta, uistinu su oni bili na ispravnom putu veliki učenjak Ebu Muhammed ibn Hazm, alihi rahmetullah, kaže sljedbenici sunneta, za koje tvrdimo da su sljedbenici istine i tvrdimo da su oni kojim se suprostavljaju i neprijateljuju prema njima sljedbenici novotarija novina, ti sljedbenici sunneta jesu ashabi radijallahu anhum i svako onaj koji se prihvati njihovog puta, tabijini, zatim učenjaci hadisa, učenjaci fikha, generacija za generacijom sve do današnjeg dana i svaki obični čovjek koji slijedi njihov put, bio on na istoku ili zapadu. Istaknuti učenjak Muhammed ibn Ahmed Sefarini kaže pravac, put, selefa, ispravnih prethodnika jeste ono na čemu su bili plemeniti ashabi radijallahu anhum tabijini koji su ih slijedili u dobru i tabi tabijini. Nakon njih učenjaci kojima je potvrđeno imamstvo, vođstvo u vjeri, priznata njihova značajna uloga i doprinos za ovu vjeru, učenjaci čije je riječi narod prenosio s koljena na koljeno, učenjaci koji nisu potpali pod novotariju ili su bili poznati po nepoželjnom nadimku, poput Haridžija, Rafidija, Kaderija, Murđija, Džebrija, Džahmija, Mu'tezila, Kur'anija i sličnih njima. Ibnul Qajim alaihi rahmetullah slikovito opisujući sljedbenike Muhammeda alaihi salatu wasalam kaže u svojoj poznatoj kasidi pod imenom El Mimija kaže Ulaike etba'u nebiji wa hizbuhu walau lahumu ma kane fil ardi muslimu ولولاهم كانت ظلاما بأهلها لكن هم فيها بدور وأنجم To su sljedbenici vjerovjesnika i njegova stranka, ona koja ga je potpomogla u prenošenju poslanice Allaha subhanahu wa ta'ala, da nije bilo njih, ne bi na zemlji bilo muslimana, da nije bilo njih, stanovnicima zemlje vladale bi tmine, međutim oni, ashabi, sljedbenici Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, su poput mjeseca i zvijezda osvjetljavaju drugima put. والذي خاب زاده العصيان هم خيار الأنام بالعلم فاقطن مثلهم سهلك البستان إن ترد أجرهم فجد وتصدق واستزد قبل أن يشح الزمان ها هو الوقف باسط راحتيه فابتدر ربما يفوت الأوان صرح جمعية لتحفظ قرآن قرآن كريم جزاؤه الإحسان يسكت الشعر حينما القرآن, حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفا مجلسا قد أظله الرحمن إن تسل يا أخي عن سر حظي والنجاح فها هو القرآن فيه مجد الحياة دنيا وأخرى موطن الأنس لو درى الإنسان يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصف الكون والملائك حفا مجلسا قد أضله الرحمن odlike pravca Ehli sunnata val džamata pravca i puta kojim je hodio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam njegovi ashabi a zatim svi oni koji su ih slijedili u dobru razlikuje se izdvaja od drugih pravaca ovom prilikom spomenućemo najbitnije od tih odlika moleći Allaha subhanahu wa taala da nam se smiluje i pomogne nam da se okitimo ovim osobinama i odlikama izvor iz kojeg Ovaj pravac ehli sunneta val džemata uzima znanje i na osnovu njega obožava svoga gospodara Allaha dželle šanuhu jeste znanje iz Allahove subhanahu wa knjige Kur'ana i sunneta njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Ova dva izvora jesu upravo ono na čemu nas je ostavio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i na što nas je uputio, što nam je preporučio kada je rekao U istinu sam vam ostavio dvije stvari nakon kojih sigurno nećete zalutati ako ih se budete držali. Allahovu knjigu i moj sunnet. Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da se pridržavamo ova dva izvora, da slijedimo njihove upute, da slijedimo njihove naredbe i klonimo se onoga što zabranjuju oni Kur'an i sunnet. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže o Kur'anu إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alif lam ra kitabun anzalnahu ilajke لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را knjigu ti objavljujemo, Kur'an ti objavljujemo da ljude voljom njihova gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala izvedeš iz tmina na svjetlo na put silnoga i hvaljenoga. O sunnetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ fantahu wattaqu Allah inna Allah shadid al-iqab ono što vam poslanik da to uzmite prihvatite se toga a ono što vam zabrani to ostavite i bojte se Allaha jer Allah zaista strahovito kažnjava. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe, o Muhammede, ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Dakle, vjernici su obavezni da slijede Kur'an i sunnet, da sve svoje radnje usklađuju po Kur'anu i sunnetu, da ne rade ništa u vjeri osim ono na što su uputili ukazali Kur'an i sunnet, da se Kur'anu i sunnetu ne suprostavljaju svojim strastima ili riječima nekih drugih ljudi, mako oni bili. Obaveza vjernika je da sve što rade, sve što govore ili čuju od drugih, da to uporede s Kur'anom i sunnetom. Od tih radnji, Ono što se bude slagalo s Kur'anom i sunnetom, to je istina i obaveza je vjernicima da se istog pridržavaju, dok ono što se suprostavlja Kur'anu i sunnetu, to je neistina, ništavno je i obaveza vjernika je da se toga kloni. Kao što kaže Ibn Abiliz, Al-Hanefi, poznati hanefijski učenjak, komentator Tahavine poslanice, kaže na vjerniku je da ono s čime Allah subhanahu wa ta'ala slao svoje poslanike i zbog čega je objavljivao svoje knjige, smatra jedinom istinom. To je na vjerniku obaveza. Smatra jedinom istinom koju je obavezno slijediti. Sve mimo toga, riječi svih ljudi upoređuje s ovom istinom. Pa ako se njihove riječi budu slagale s onim što je objavio Allah subhanahu wa ta'ala, njihove riječi su onda istinite, a ako se budu suprostavljale objavi Allaha subhanahu wa ta'ala ništavne su. druga odlika pravca puta kojim je hodio Allahov poslanik alihi salatu wasalam i kojim hode svi oni koji ga slijede jeste da je taj put jedan put, jedan pravac, ispravan bez ikakvih iskrivljenja, bez ikakvog krivudanja, budući da je prav, da je taj pravac i put prav, da nema krivina na njemu, najbrži je i najkraći do Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbrže vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog zadovoljstva. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je i naredio da ga slijedimo. Pa kaže وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ I doista, ovo je pravi put moj, moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite da vas odvoje od moga puta, to vam Allah naređuje da biste se grijeha klonuli. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu put koji vodi do njega, Đelešanuhu, učinio je jednim putem, dok sve druge puteve koji odvraćaju ljude od njihove osnovne zadaće na dunjaluku, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala učinio je mnogobrojnim putevima u ovom, u ovome nam je svima nama i šaret da muslimani da bi stigli do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, da bi ispunili svoju zadaću na Dunjaluku, moraju se čvrsto držati zajednici, moraju se čvrsto držati džemata, ne smiju se podvajati, ne smiju se podvajati po pitanju Kur'ana i sunneta, kao što je Kur'an istina, isto tako ništa manje i sunnet je istina. Allah subhanahu wa ta'ala je prejasno rekao وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوهَا i Muhammed Allahov poslanik ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Ela inni utitul Kur'ane wa mithlahu ma'hu Zar mi nije dat Kur'an i drugo slično njemu. Muslimani se ne smiju podvajati po pitanju samih kuranskih i hadijskih tekstova. Moraju ih skupiti sve na jednom mjestu da bi došli do istine po bilo kojem pitanju. Ne smiju se podvajati kada je u pitanju znanje i rad, jer ovaj put, put Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, obuhvata i postiče kako na znanje, isto tako i na, na rad. Ništa nam ne vrijedi znanje, ukoliko ne budemo radili po njemu. Muslimani se ne, ne smiju podvajati po pitanju tevekula, oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim svojim radnjama. Ne poriču rad, muslimani, vjernici ne poriču rad, mora se raditi ali prije toga osloniti se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar Allah jalla jalaluhu nije rekao fejda kudjeti salatu fentaširu fil ard, a kada se molitva obavi, Kada završite sa namazom Allahu subhanahu wa ta'ala, onda se po zemlji raziđite i Allahu blagodat tražite. Muslimani se ne smiju podvajati kada je u pitanju strah i nada, nego moraju oba dvije ove stvari i strah i nadu prikupiti kod sebe, bojati se za svoja djela, ali istovremeno i nadati Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu i njegovoj milosti. Moramo biti kao što su bili naši prethodnici o kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže innahum kanu yusari'une fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama ponizni. Vjernici moraju kod sebe prikupiti i rahmet, milost i šiddet žestinu moraju biti milostivi prema svojoj braći vjernicima, a strogi prema onima koji se izigravaju sa njihovom vjerom i koji ih ismijavaju, ponižavaju njih, njihovu vjeru, njihovog gospodara i njihovog poslanika Muhammed alaihi salatu wasalam. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva i održi na putu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam kojim je hodio Allahov poslanika alaihi salatu wasalam kojeg se pridržavao on otišao je sa ovoga svijeta hodeći tim putem, tim pravcem. Allah subhanahu wa ta'ala je bio zadovoljan s njim. Nakon njega, njegovi ashabi, radi Allahu ta'ala anuhu međumain, su također hodili tim putem i Allahu poslanik alihi salatu islam je bio za svoga života zadovoljan njima. I Allah Jalla Jalaluhu na mnogim mjestima u svojoj knjizi u Koranu pohvalio ih je i iznio svoje zadovoljstvo na njih kada je rekao na mnogo mjesta radi anhum wa radu an on je zadovoljan njima a i oni su njime pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas upozna s takvim putem da ga shvatimo u potpunosti a nakon toga kada ga upoznamo da ga slijedimo molimo ga Jelle Jelaluhu Allaha subhanahu wa ta'ala da nas održi na tom putu makar bili pojedinci znajmo da se istina ne prepoznaje po ljudima, nego se ljudi prepoznaju po istini. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi, jer Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji mnogo prašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam svima oprosti. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahum ala nebina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خالد طفل مسلم مجتهد ملتزم خالد طفل مسلم مجتهد ملتزم يعرف ما واجبه وغيره يحترم يعرف ما واجبه وغيره يحترم خالد طفل مسلم مجتهد ملتزم مجتهد ملتزم خالد في حياته باق على ثباته على صراط دينه لا ينثني أو يسأم خالد طفل مسلم خالد في حياته باق على ثباته على صراط دينه لا ينثني أو يسأم مجتهد ملتزم خالد طفل مسلم مجتهد ملتزم خالد طفل مسلم مجتهد ملتزم يعرف ما واجبه وغيره يحترم يعرف ما واجبه